U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, Hristos Vaskrse! Evo, dočeka smo i taj dan svetlog Hristovog Vaskrsenja i ovu nedelju koja je sva posvećena Vaskrsu, sva kao jedan dan i sva kao čitava večnost, jer svaki dan u ovoj nedelji koja je za nama. Slavili smo isto onako svečano i radosno, bogoslužbeno, svetlo Hristovo vaskrsenje kao i one same prve noći. A opet svakoga dana bogoslužbeno smo pevali drugi glas da bismo u ovih osam dana izmenjali svih osam glasova koji jesu glasovi bogoslužbenog kruga godine, svedočeći da je vaskrsenjem obuhvaćeno sve i sva. I ovaj osmi dan koji jeste dan budućeg veka, jer gospod je za šest dana stvorio svet vidljivi i nevidljivi i u sedmi dan dan odmora, dan u kome i mi jesmo i bistvujemo, a osmi dan je onaj dan budućega veka, nezalazni dan carstva nebeskoga. I upravo u osmi dan nakon vaskrsenja Hristos se opet javlja učenicima dok su sedeli uplašeni u sobi u kojoj se zbila tajna večera, zatvoreni od straha, zbog straha od judeja, od odmazde, od laži, od mržnje i zavisti koju su projavljivali ne samo prema učitelju, već i prema učenicima njegovim. U onaj dan kada je Hristos vaskrsao, iste večeri se javio učenicima uveravajući ih da je živ, da zlo ne može pobediti dobro, da smrt ne može uništiti životodavca, izvora života koji je sav ovaj svet oživotvorio i daje neprekidno životvorne sile. Ali Toma bi odsutan tom trenutku i njegovoj veri nije bilo dovoljno to što je čuo od apostola da su ga videli, već je tražio dokaze da sam vidi, da sam opipa, da sam doživi da bi poverovao. I kroz to Tomino neverovanje gospod pokazuje silu svoje milosti svog snishođenja, svoje ljubavi, jer upravo ovo, ovaj susret tome sa Hristom nije projava sumnje i neverja koliko projava milosrđa i ljubavi Božje, jer dolazi Gospod u taj osmi dan, dolazi kroz zatvorena vrata, staje među učenike i pokazuje Tomi svoja rebra. On otkriva svoje bedro sa ranom, ranom koju je Hristos nosio i kao vaskrsli, i kao pobeditelj, i kao car slave. I nosit će je i u svoj večnosti. I kažu oci da i u samom carstvu nebeskom će pravednici gledati Hristove rane, ali te rane nisu više simbol slabosti, po, poraza i straha, već simbol pobede, simbol smislene žrtve, simbol Hristove bezgranične ljubavi kojom se ponizio do samoga stradanja radi spasenja ljudskoga roda. Simbol krsta koji se ni u večnosti ne odvaja od vaskrsenja, I zato i u ovi, na sami dan Vaskrsa i u svoj ovoj nedelji uz Vaskrsenje mi smo pominjali i, i, i krst, jer Vaskrsenje Hristovo videvši Poklanjamo se gospodu Isusu, jedinome bezgrešnome i krstu se njegovom klanjamo, iako je već vaskrsao, iako slavimo tu vaskrslu pobedu, ali rane njegove ostaju. I iz tih rana on je istočio krv i vodu, krv, simbol, pričešća, svete liturgije, ovoga trenutka u kome se mi nalazimo i voda, simbol krštenja kojom se omivaju gresi ljudski, postajemo sposobni i dostojni da pijemo i od krvi njegove i otkrivanjem rebara svojih, otkrivanjem te životvorne rane, Hristos otkriva i tajnu crkve, otkriva tajnu spasenja. Gosp Toma dodirnuviši njegove rane, kao da dodiruje sam izvor spasenja, dodiruje crkvu, jer kao što je iz Adamovog rebra, kada je zaspao stvorena žena, nevesta njegova, tako je i od rebara probodenih Hristovih, dok je na krstu prikovan u adu sišao dušom da propoveda spasenje i izbavljenje iz rebara njegovih. Takođe je istočivši krvi vodu kao da je stvorena i nevesta njegova, crkva njegova. I dok kosnuši se rebara njegovih toma se kosnuo crkve i kroz njega i svi mi i poverovao i ne samo kao ostali apostoli, već je on prvi onako sigurno, samovereno izjavio Gospod moj i Bog moj, da tu veru zauvek drži u sebi i da je, ne, da je hrabro ispoveda i do same smrti, išavši u daleku Indiju i tamo propovedajući Kristovo vaskrsenje i odjeci njegove propovedi su vekovima odjekivali Indijom i dan danas tamo postoji grupa pravoslavnih koji veruju i ispovedaju Hristovo vaskrsenje. Tako da ovo tomino neverje jeste jedan podstrek vere za sve nas, da čovek traži traži dokaze, ali kada se Hristos javio u evanđelju, nije napisano da je, da je Toma dotakao rebra, već kada je gospod došao i rekao, evo, stavi prst svoj u rebra moja i ne budi neveran, nego veran. Istog trenutka je Toma projavio svoju veru. Njemu više bilo, nisu mu više bili potrebni dokazi. Video je gospoda, otvorio je svoje srce za njega, gospod je ušao njegovo srce i obogotvorio ga, obožio ga. Tako i mi u svojim sumnjama, svojim padovima, u teškim trenucima svoga života počnemo da sumnjamo i tražimo, tražimo Boga, pitamo se je li tu ili je negde daleko, ali Gospod uđe i kroz zatvorena vrata našeg srca javi nam se i pokaže sebe tako i na ovoj svetoj liturgiji mi ne samo da ćemo se dotaći njegovih rebara, već ćemo primiti njegovu krv i njegovo telo u sebe i osnažiti time svoju veru, jer Toma je dotakao njegova rebra, a mi primamo njega celog i da mi zajedno sa Tomom, tom trenutku koji je evo pred nama, u srcu svome uskliknemo Gospod moj i Bog moj, da tom verom živimo, da se tom verom spasavamo kroz crkvu Božju koja je iznedrena iz njegovih ranjenih rebara, da i mi, ranama njegovim spaseni, slavimo vaskrsenje njegovo kroz sav život svoj i da tako slavimo i dođemo i do onog nezalaznog osmog dana nezalaznog dana carstva Hristovog gde će se projaviti tajna Božja u punoći i slava gospoda našega Isusa Hrista koji kome u vekove sa Otcem i Duhom Svetim da bude slava. Amin.